maashara almuslimin tunaishi katika kipindi kigumu najua hali zinazopita katika ulimwengu lakini tushawahi kuziuliza nafsi zetu siku moja kaa wewe na familia yako kusudia kwa wale ambao tayari wana familia wake na watoto wakae na familia zao wazungumze na wajadili kuhusu jambo hili sisi tunastahiki kupata nusra ya Allah imani zetu ziko sawa imani ni za kweli sizungumzi zile awatif sasa hivi tutazungumza zaidi na awatif hisia hamasa kumbele za watu tukubali bwana wale wanafiki waarabu bwana wanafiki wale nchi za kiarabu zile za kinafiki zile zingeungana wale wakampiga myahudi mara moja wale wale wanafiki wale tayari haya wale wale tuwajalie ni wanafiki eh makafiri tuweke pembeni tuje kwako wewe muislamu safi kabisa ehe na wewe kwa sababu katika uislamu hakuna watazamaji na mashabiki kwamba wenye uislamu wao ni wale sisi tuangalia hii si boli bwana kama si kazi yetu kushangilia ah wale ushawatoa wale haya ama kufari hawa wewe na familia yako na tuzungumze lakini tukiweka awatifu zetu pembeni tuje kwenye uhalisia sasa katika hali halisi ilivyo tunausaidia vipi uislamu kutoka kwenye hali hii ya hawan waislamu katika hali hii ya hawan na madhila haya sisi na familia zetu twaweza kujitasua vipi katika hali hii kuna mikakati gani na mipango gani ya kimaana kabisa tunayoifanya katika kuunusuru uislamu si ndio lugha zilizoko mtaani tukikaa katika maskani zetu na mabaraza yetu lakini watu pengine kwenye baraza marungi watu wanapiga tayari wanagomba lao pale au mkokaa si vitu gani sijui washakula washapata ureibu wao sasa anza kuzungumza habari za ulimwengu walizoziona katika Aljazira kwenye BBC si wapi sasa anza tema kwanza ile dude lako ulionalo toa acha bangi acha ujinga wewe unazungumza masiri ya Uislamu uko serious kweli wewe ah, mbona tunachukulia vitu kama inapokuja mada kuhusu mpira tunazungumza mpira ikija siasa siasa dini tuingia kwenye dini yani kama vitu vya vipi sote tunazungumza dima turaq wa a'rad tuntahak nyinyi hamwoni tajwii tashrid kadha hamwoni hali damu za mwagwa heshima za watu zavunjwa watu watiwa kwenye njaa nyumba za vunjwa miji yaharibiwa wao kwa serious kweli katika jambo la Uislamu wewe waona kwamba yaliyowasibu wale hayawezi kukusibu wewe wajaminisha la lipi sasa unapozungumza jambo la Uislamu haliji hivi hivi tu kwamba mambo yamekuja hivi wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum hakuna msiba wowote uliowapata isipokuwa ni kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu hakuna mtihani wowote na balaa lolote linalowasibu watu isipokuwa ni kwa yale yanayochumwa na mikono yetu kabla hujaelekeza kidole kwa mwenzako na kumtia lawama na kutaka kukuambia kadha wa kadha turudi katika nafsi zetu hal haqqaqna al-iman billahi haqqa at-tahqiq imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala tumeihakikisha iko ukweli فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وكيميني هاو mfano wa vile mlivyoamini nyinyi masahaba basi watakuwa wameongoka watakiwa uitafute imani hii waliamini vipi ujue wewe aina Allah si jambo dogo sema ah, aina Allah mambo khilafu ya kawaida kawaida ni jambo kubwa lazima imani yako iwe imani kama ya Abu Bakr Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dhun-Nurayn wa Ali Abu al-Hasanayn Abu al-Turab رضي الله عنهم ما ايمان يا سادات المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان سيجنبوا دوغو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره إيوه إيوه كما فيلي ولفوامين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نيفو إيمان ياكو يكوجي sasa hili watakiwa ulitazame katika nafsi yako tazame familia yako hivi tuko tayari kuunusuru Uislamu yanapokuja mambo ya kilimwengu na mambo ya dini kwenye familia zetu yapi tunayatanguliza kwa mfano Uislamu unahitaji duat ila Allah inahitajia duat walinganizi kwenye dini ya Allah ambao watasahihisha na kufundisha watu dini ya Allah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun uislamu unahitaji watu rabbaniyun kwa katika masnaiyan wao waona kiwanda gani kinatengeneza rabbaniyun university gani college gani kiwanda gani kama sio maaqil alilm je tuko tayari sisi kujitolea katika kusoma ilmu tuko tayari kuzitoa familia zetu zisome ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuandaa hali hii leo wewe upo baada ya miaka 25 haupo nimetoa rubu qarni mbele hauko nani atakayebeba hii dini ushaliandaa hilo kama bado itazame familia yako utaweza wewe kupigania dini ya Allah wewe watoto wako huko tayari kuwadhahi kwenye dini ya Allah wewe mwenyewe huna waogopa fakr takhafu alfaqra kwa sababu ukisoma dini utakuwa fakiri ndio mawazo ya watu unahitaji kujitazama na kujihesabu tusizungumze uislamu kwa lugha za, za atifa na awatif hamasa na nini ah. kuna mahali tumekosea kama walivyosibiwa wale watasibiwa wengine na wengine kwa makosa unayoyafanya au makosa tunayoyafanya lakini mjue kwamba inna allah la yukhlifu almi'ad ahadi hiyo hapo ipo ni kama vile wewe mzazi wako akwambie mwanangu ukifaulu vizuri ukaniletea digrii hapa mimi nitakupa nyumba nitakupa na shamba tutakupa na gari tutakuozesha mke tutakufungulia biashara au tutakufungulia kampuni yako ufanye shughuli zako na maisha na nitakuwekea katika akaunti yako kiasi kadhaa wewe waona kwamba ni akili na swala hili mara nyingi nalizungumza unaona kwamba ni akili kwa ahadi uliopewa na mzazi wako kwamba atakufanyia hivi atakufanyia hivi atakufanyia hivi badala ya wewe kushughulika na lile ambalo litakufikisha upate haya nalo ni swala la kusoma kwa bidii ili ufaulu ili ufike huko unapotaka mzee wako wewe ukaanza kukusanya matirio ya ujenzi nini ah baba atanijengea nyumba sasa analeta kabisa wewe waambie soma fanya hivi sisi tushaelekezwa kitu gani cha kufanya fanya hivi nitakufanyia hivi in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wataka nini tena lakini sisi tumechukulia ule Uislamu kiurahisi rahisi tuona kwamba ndani ya sheria kuna mambo magumu na hali ya kuwa sheria imejengwa mabniyatun ala al sheria ya Kiislamu imejengwa katika misingi mepesi kabisa lakini liman liman amana billahi wal yawmil akhir kwa waumini sheria ni kitu chepesi kabisa swala ni kitu chepesi kitu adhim wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin hii swala tunayoswala msijaona kwamba ah, swala tu alkhashiun kuwa ni kitu chepesi lakini ni jambo kubwa mno zito kuna watu hawaliwezi ukimpa kwamba swali akadumu katika swala tano kwa muda mwezi mmoja hawezi wa innaha lakabira kwa ndio sheria ilivyo kwa watu waliomuamini Allah ni nyepesi sasa sheria si swala tu kuna mambo mengi jitafute wewe katika tauhid jitafute wewe katika sunna na namna unavyokamatana nazo jitafute wewe katika ibada na amali njema jitafute wewe katika awamiri na annawahi maamrisho na makatazo jitafute katika miamala yako unaamiliana na watu na kauli zako unazozisema maana hatujali sasa hii leo huko kwenye mitandao twasemaje twazungumza lipi hatujali kwa sababu ushakuwa uko chumani kwako na tayari simu unayo basi waandika chochote wasema chochote uweza kumtukana yoyote biasma'i lmustaara kwa majina fake akaunti fake ukamtukana unayemtaka sindu tulivu muamala wetu fashila wewe unatarajia nini sasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa utauliza nusra itakuja lini kwani wewe nani mpaka upate nusra ya Allah subhana kwa hiyo mimi nataka kusema na kukimalizia sasa hivi nimezidisha dakika moja na waambia inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa arada وإذا أراد su'an fala maradda فلا kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hata yabadilisha mambo yaliyowasibu watu mpaka wao wenyewe wabadilike kama hatutabadilika mambo yatakwenda hivi na magumu zaidi ya hivi sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu jambo lililoko mbele yetu la kupata nusra ya Allah nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala si lazima upate mali na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala si lazima wewe ndio uwe kiongozi nusra ya Allah tukizungumzia tunazungumzia ni kunusuriwa dini yake dhuhuru dini na jambo la kudhihirishwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala linahitaji watu kufanya tadhhiya katika hili kujitolea kikweli kweli na tukijitolea kikweli kweli kwenye dini ya Allah tukaisimamia dini hii kwa nia thabiti kabisa kiukweli kabisa tukajitoa kwa ajili ya dini ya Allah bila kuangalia wewe uko aqsa al-sharq au aqsa al-gharb au wapi haijalishi uko wapi basi nusra ya Allah utaipata na pengine nusra ya Allah ikaja baada ya kufa wewe na wewe ukapata aljanna ni nusra hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala na yale uliyoyasimamia katika da'wa na taalim Allah akayadumisha akawanufaisha waja wake waumini hata kama wewe huku katika ulimwengu haya matatizo yanayosibu umma ni matatizo ya mpito yatakwenda yataisha kuna watu katika zama zilizopita Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam analielezea jambo lao kwamba mtu alikuwa analetwa alafu kichwa chake unawekwa msumeno juu ya kichwa chake kisha anachanwa anapasuliwa kama vile mbao aambiwa kufuru tukuachie hapa lakini mtu yule hatutereki katika jambo la imani yake ametulizana katika jambo harudi nyuma ni uweni lakini ana mu'min billah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ile ni nusra ya Allah ameipata yeye kwa sababu kuna watu wanakufa katika kufru kwa sababu ndogo ndogo tu mtu anaweza kuritadi kwa sababu ya mke mwingine anaweza kuritadi kwa sababu ya mali mwingine anaweza kuritadi kwa sababu ya kazi mwingine masomo na kadha wa kadha akatoka katika Uislamu waliaadhu billah sasa huyu hata kama kapata mali kapata uongozi kapata kadha lakini ni fashil kama nusra hatukuweza kuitafuta kwa maslahi ya watu wengi basi ipatikane kwenye nyumba zetu katika maisha yetu na Allah subhanahu wa ta'ala atatunusuru sisi tutakaposimama katika jambo la sawa sawa na siku zote nusra inakuja hata kwenye kipindi kigumu kabisa cha majaribio hata idha stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الله سبحانه وتعالى anasema katika kuelezea hali na matatizo yaliyopata hata mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala asema mpaka walipofikia kipindi cha mitume wamekata tamaa na wakadhania ya kwamba au wakayakini kwamba wao wameshakadhibishwa watu hawataki twawaambia maneno ya haki hawayataki pale inapokuwa hali imefikia hivyo watu wamefika kwenye ukomo wa mwisho wa kuwaudhi mitume wa Allah na kutaka kuwadhuru pale ndipo inapokuja nusra ya Allah hatta idha stayasa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu jaahum nasruna fanujia man nasha nusra yetu inawajia pale inakuja nusra wananusuriwa waja wa Allah na mitume wake mkisoma tarikhi na historia ya mitume mtaliona hilo kwa hiyo tusitake kulazimisha nusra ije na hali ya kuwa sisi bado hatukuja kuwa sawa sawa kuna sababu nyingi za kuleta nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala moja katika hiyo nimetangulia kuitaja ni al-imanu sadiq jambo nyingine ni al-taqwa wal-istiqama watu kusimama katika mstari wa sawa sawa na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wala yansuranna Allah man yansuruhu inna Allah la qawiyyun aziz kadhalika as-sabr wath-thabat kusubiri na kuwa na thabati katika jambo la dini lakini tusisahau ad-du'a wat-tawakkul ala Allah kuomba dua na kutawakkali kwa Allah subhanahu لأنه لا نصر إلا بالاعتماد على الله kwa sababu gani kwa sababu dua leo wewe huwezi kutoa sadaka au kumsaidia ndugu yako aliye mbali ambaye kwenye madhila kwa madda yani kwa pesa na mfano wa vitu kama hivyo lakini waweza wewe dua nikuulize swali labda kwa madhila ambayo wanayapitia ndugu zetu kwa Filistini na sehemu nyinginezo Allah wape izza na tamkini katika ardhi awanusuru dhidi ya maadui wa kizayuni hivi hata siku moja iliyoi kupitikia ukasimama usiku ukaswali ukanyanyua mikono ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru ndugu zako walio wanyonge huko Palestina ushawahi kufanya hivyo na kuuliza wewe kufanya kama hujawahi kufanya au sio taratibu yako taratibu wako wa kuwaombea waislamu wewe ni mshabiki tu si mkweli sasa kila mmoja ajijua kwenye nafsi yake hapo mimi sitaki kuambiwa kwamba ah mimi nafanya bwana mimi sitaki kujibiwa hivyo lakini Mola wako anajua mkweli sasa nafasi kama hizo wazipata na fursa wapata nyanyua mikono waombee ndugu zako jiombee wewe waombee watu wako iombee uombee uislamu waombee waislamu lakini una kazi kama maskani kazi kusema tu wasema tu kama vile mkweli kweli kweli kitu kingine nachokitahadharisha yani mwisho natahadharisha tusiwe ni watu kuwa ni atba'u kulli na'iq si kila anayepiga kelele awa ni mkweli tukatomsikiliza na tumfuata tu upotoshaji umejaa kwa kiwango cha juu sana na huna udhuru kwa sababu tayari misingi ushepewa sema haki au kaakimia man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ha falyakul khayran au liyasmut muamini Allah na anayeamini siku ya mwisho azungumze khairi au akae kaakimia na si vibaya kwa jambo usilojua kusema sijui lakini tusijiaminishe pia na vitimbi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala tukawa tufanya mambo ya kimikhalafat kwenye shughuli zetu na mambo yetu alafu kwa sisi hatutaadhibiwa wale tukifikia sasa uislamu sasa hautabikishwi katika maisha yetu wewe angalia kitu kingine pia cha kuangalia ni majua nyinyi mna maharusi mwaozesha vijana wenu watu binti banati zenu nyinyi wenyewe mwaoa kina mama wanawake kuolewa hizo harusi mnazozifanya za Kiislamu za Kikristo chambua moja baada ya nyingine zile mali unazozitoa katika kuzipeleka katika hilo jambo lako la harusi la Kiislamu weka tiki pale hili la mtume sallallahu alaihi wasallam na hili la mtume sallallahu alaihi wasallam na hili na hili na mwayajua mwayajua mikhalafati haina mfano lakini yafanywa na waislamu wale makafiri wale wanachotaka kwetu sisi sisi tuwe kama wao waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa wanatamani mkufuru nyinyi kama ulivyokufuru wao ili muwe sawa sawa tukishakuwa wao sisi ni kama wao harusi zetu ni kama zao hatuna kutunusuru sisi sisi maula wetu na mtetezi wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala tushamuudhi wao watatushinda tu Allahu maulana wala maula lakum maneno yalizungumzwa katika saha ya maaraka wanajibiwa washirikina sisi Allah ndiye mtetezi wetu bwana nyinyi hamna mtetezi sasa mtetezi wetu twamuudhi namna hii namna hii kwa kiwango hiki atatunusuru kweli sasa wao wanatamani tuwe kama wewe hizi harusi zinazofanyika leo ukifanya harusi vile inavyotakiwa sasa watu wote watakulaumu harusi gani wewe hakuna watu watakuingia kwenye maholi huko wacheze wafanye kadha maasi kamera yachukuliwe hapo wanawake wa Kiislamu wamevua nguo mutabarrijat wachukuliwe na mamuvia yarushwa kwenye ma TikTok huko kwenye Instagram yule mama yake fulani yule pale dada yake fulani yule pale ni ah kumbe bibi harusi ah mpendeza mbavu mtu alafu itaji nusra eti nusra nusra inakuja rais مخالفه كما هي فسوات watu وكخالف فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر جزاكم الله خيرا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك